Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 19-ն է, տարվա 50-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 197 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Լուգդունի ճակատամարտը, հին Հռոմի կայսեր Կլոդիուս Ալբինուսի եւ Սեպտիմիուս Սևերուսի միջեւ։ 356 թվականի հենց այսօրը Կոստանդիոս II կայսեր հրամանագրով Հռոմում փակվում են հեթանոսական տաճարները։ 1851 թվականի հենց այսօրը Թավրիզում հիմնվեց Արամյան դպրոցը։ Արամյան դպրոցը երկսեռ 8-ամյա դպրոց էր։ Հիմնվել է Թավրիզի Ղալաթաղամասի եկեղեցու բակում Սահակ եպիսկոպոս Սաթունյանի նախաձեռնությամբ։ Մինչև 1875 թվականը կոչվել է Ներսիսյանի պատիվ Ներսեշնորհալի, հետագայում Իրանահայ բարերար Արամյանի անունով։ Սկզբում արական դպրոց էր 1887 թվականին տեղափոխվելով Աննայան դպրոցի շենքը եւ միանալով Օրիորդաս դպրոցին դարձել է երկսեռ եւ կոչվել Արամյան Աննայան ազգային դպրոց։ 1852 թվականին դպրոցն ունեցել է 60 աշակերտ, հաջորդ տարի 100։ Հետագայում աշակերտների թիվը հասել է 240-ից 260-ի։ Դպրոցում դասավանդվել են հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, պարսկերեն եւ այլ առարկաներ։ Ուսուցումը հայերեն էր։ Դպրոցի առաջին տեսուչը Տեր Հովսեփ Քահանան էր։ Գործել է մինչև 1936 թվականը։ 1905 թվականի այսօրը սկսվեց Մուգդենյան ճակատամարտը ռուս-ճապոնական պատերազմի նշանավոր մարտերից մեկը։ 1915 թվականի փետրվարի 19-ին առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ սկսվեց Դարդանելյան գործողությունը։ 1954 թվականի փետրվարի 19-ին Ղրիմի մարզը Խորթային Ռուսաստանի գազմից անցնում է Խորթային Ուկրաինայի գազմ։ 2004 թվականի այս օրը Բուդապեշտում ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովը կացնով սպանեց հայ սպա Գուրգե Մարկարյանին։ 2006 թվականի այս օրը Մեքսիկայում ածխահանքում մեթանի պայթյունից զոհվում է 65 ածխահատ։ Այս օրը ծնվել են 1743 թվականին իտալացի կոմպոզիտոր եւ թավջութակահար Լուիջի Բոկերինին։ 1869 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանը։ Թումանյանն իր առաջին ստեղծագործությունը գրել է 12 տարեկանում, երբ սովորում էր Ջալալօղլու դպրոցում։ Թումանյանը գրել է բանաստեղծություններ, պոեմներ, քարյակներ, բալադներ, պատմվածքներ ու հեքիաթներ, ակնարկներ, քննադատական ու հրապարակախոսական հոդվածներ։ Նա սկսել է ստեղծագործել 80-ականների կեսից։ Լայն ճանաչում է ձեռք բերել բանաստեղծություններ հավաքածուի լույս տեսնելուց հետո։ Թումանյանն իր ստեղծագործություններով հեղաշրջում է կատարել հայ բազմադարյան գրականության մեջ։ Նրա լեզուն ու մտածողությունը པարզ են, ժողովրդական։ Նա խորությամբ է արտացոլել հայ ժողովրդի հոգեբանությունը, մտքերն ու ձգտումները։ Թումանյանն իր քնարերգության մեջ արծարծել է հայրենասիրական, սոցիալական, քաղաքական, փիլիսոփայական ու սիրային թեմաները։ Իրական կենքի պատկերն ու սոցիալական անարդարության դեմ խտացված բողոքն են արտահայտված Գութանի երկը, խրճիթում եւ այլ բանաստեղծություններում։ Հին օրդնություն բանաստեղծությունը հայ ժողովրդի վշտի, ձգտումների ու երազանքների խտացումն է։ Հայոց լեռներում բանաստեղծության մեջ խոսելով հայ ժողովրդի դարավոր պատմության, մակարոնների ու տանջալի ցուկու մասին, հավատով է պատկերել հայրենիքի անպարտելի ու ստեղծագործ ոգին։ Ու մեր աչքերը նայում են կարոտ, հերու աստղերին, երկնքի ծերին, թե երբ կբացվի պայծառ առավոտ հայոց լեռներում կանաչ լեռներում։ Թումանյանը գրականության զարգացման հիմնական աղբյուրներ համարել է բանահյուսությունը, լեգենդները, առակներն ու ավանդությունները, հեքիաթները։ Այս սկզբունքով են ստեղծված Սասունցի Դավիթ, Թմկաբերթի առումը պոեմները, Ախթամար Փարվանա բալադները։ Հարաչանք, Լորեցի Սաքոն, Մարոն եւ Անուշ պոեմներում նա պատկերել է հայ նահապետական գյուղն իր բարքերով, սովորույթներով, սոցիալ կենցաղային հակասություններով։ Անուշ պոեմը հավերժական ու անմահ սիրո հուզիչ պատմություն է։ Թումանյանը մշակել է երկու տասնյակից ավելի հայկական ժողովրդական հեքիաթներ՝ Տերնու ծառան, Ոսկու կարասը, Ձախորդ Փանոսը, Անբան Հուրին, Քաջնազարը, փոխադրել է այլ ժողովուրդների հեքիաթներ։ Նա Տիեզերքի հավաժի կեցության ու գոյաբանական խնդիրները քննել իր քարյակներում, որտեղ անձնական ապրումների ընդհանրացումներով հասել է համամարտկային արժեքների գնահատմամբ։ Հայ արձակի լավագույն էջերից են Թումանյանի պատմվածքները, որոնք մեծ մասամբ նվիրված են գյուղին, կենցաղին բնությանը։ Գիքորը պատմվածքը քաղաքի բարքերին զոհ դարձած գյուղացի պատանու ողբերգական պատմությունն է։ Թումանյանի պատմվածքներում պատկերված են դարի նյութապաշտությունը եւ մարդու վեհ երազանքների փլուզումը։ Թումանյանը գրել է նաև մանկական բանաստեղծություններ՝ Շունուկատուն, Անբախտ վաճառականները, լեգենդները, Չափածո եւ արձակալ գործեր։ Հզորներ շնչակով է գրված Սասունցի Դավիթ պոեմը, որտեղ Թումանյանը պատկերել է հայ ժողովրդի ազատաբախտ ոգին։ 1899 թվականին հենց նրա նախաձեռնությամբ Թիֆլիսում ստեղծվեց Վերնատուն գրական խմբակը, որի անդամներն էին Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Ղազար Օսաղայանը, Ավետիք Իսահակյանը, Նիկոլ Աղբալյանը եւ ուրիշներ։ Որոշ ընդմիջումներով խմբակը գործել է մինչև 1908 թվականը։ 1921 թվականի աշնանը Թումանյանը մեկնում է Կոստաննուն պոլիս այգախտականների համար օգնություն գտնելու նպատակով։ Մի քանի ամիս մնալով այնտեղ նա վերադառնում է հիվանդացած։ Մահացել է 1923 թվականին Մոսկվայում։ Թումանյանի ստեղծագործությունների հիման վրա նկարահանվել են մի շարք ֆիլմեր, ինչպես նաև ստեղծվել են Անուշ եւ Ալմաստ օպերանները։ 1885 թվականի այսօրն է ծնվել հայ դերասան, կինոռեժիսոր եւ դիմահարդար համր կինոյի ժամանակաշրջանում Աշավիր Շախխաթունին։ Նա թատերական գործիչ դերասան Վաղարշակ Շախխաթունյանի որդին է։ 1920 թվականի այսօրն է ծնվել էստոնացի գրող Յան Կրոսը։ 1937 թվականին Խորթային միության կուսակցական պետական գործիչ, Խորթային բանակի գեներալ գնդապետ Բորիս Պուգոն։ 1946 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ֆրանսահայ դիզայներ, աշխարհահռչակ Ալեն Մանուկյան նորաձևության բրենդի հիմնադիր Ալեն Մանուկյանը։ 1948 թվականին անգլացի գիտարահար Թոնի Այոմին 1963 թվականին անգլացի երգիչ-երգահան Սիլը 1964 թվականին Արցախյան պատերազմի հերոս հրամանատար Կարոտ Մկրտչյանը։ 1981 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս երգիչ երգահան Վիտասը, 1995 թվականին ռուս շախմատիստ գրոսմայստեր Վլադիմիր Ֆեդոսեևը։ Այսօրը տոնում են Իսլանդիայում այսօր կանանց օրն է, Հնդկաստանում Շիվաջի օրը, Մեքսիկայում զինված ուժերի օրը, համաշխարհային տոնացույցում կետձկան օրն է, Հայաստանում այսօր գիրք նվիրելու օրն է։ Գիրք նվիրելու օրը նշվում է յուրաքանչյուր տարի ամենայն հայոց բանաստեղծով Անես Թումանյանի ծննդյան օրը։ Տարեստարի տոնն ավելի մեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերում, մեծ արձագանք գտնելով հանրության շրջանում եւ ստանալով համազգային բնույթ։ Փետրվարի 19-ը որպես գիրք նվիրելու օր սահմանվել է Հայաստանի գրողների միության նախկին նախագահ Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ եւ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ։ Տոնի արդիվ անցկացվում են գրական միջոցառումներ, հանրային ընթերցումներ, գրական երեկոներ, հանդիպումներ հայտնի գրողների հետ, ինչպես նաև պետական պատվերով եւ աջակցությամբ հրատարակված ու չվաճառված գրքերը բաշխում են մարզային եւ համայնքային գրադարանների միջև։ Տոնի նպատակն է ընթերցանության եւ գրքի նկատմամբ սերը ժառանգել նոր սերունդներին, նրանց հաղորդակից դարձնել գրականությանն ու հոգեվոր մշակութային արժեքներին։ Օրվա տոնական ավանդույթներից է մտերիմ մարդուն որևէ հետաքրքիր գիրք նվիրելը։ Այսօր փետրվարի 19-ն է, տարվա ավարտի մնաց 315 օր։